dag aan allemaal wat ingeskakel is. Jep, soos hy sê, we were young and sure to have our way. Uh, dit is Mary Hopkins wat ons inleidingsliekie daar sing, Those were the days, en was hulle nie. Uh, nou, wacht, ek sê, first things first, ne? Ons praat nou eerste met die birthday girl van Moore. Ek het uh, speciaal die uh, Westminster gegeven, Eh, koor laat inkom om vir haar te sing, maar uh, hoekom dan nie sommer extend, want hierdie mense vraag baie geld om in te kom, hulle kom nie sommer net in nie, uh, dan extend na oormorgen, en dan het ons vir Drew, uh, so Elsa Wessels en Drew de Kok, jylle moet een wonderlijke dag hee, en jylle moet bederwe kry van wie ever daar in die omgeving is, en as hulle nie wil bederf nie, demand, Eh, dit is jylle dag, jylle mag, en uh, ja, jylle moet lekker verjaar, Drew de Kok en uh, Elsa Wessels. Hier is die Westminster Choir speciaal net vir jylle. Kom ons luister. Happy as hy, eh, een dag vroeg vir die een, en twee dag vroeg vir die ander ene, maar uh, ja, ons het vir julle gesing, Happy Birthday, Elsa Wessels en Drew de Kok, daar van George, Motti, sy ander helfte, Motti, jy moet uithaal en wees, uh, wanneer, was, wanneer sal het wees, dis uh, sondag, ja, dan sê jy moet, uh, nou kom ons by, Eh, die eerste liekie, kom ons, uh, uh, daar is so baie vandag, ek weet ek gaan nie dier, allemaal kom nie, maar kom ons probeer die meeste van hulle, en soos ek sê, ek het diep gegrawe, ek het daar in die 60s, in die vroege 60s, in middel 60s en daar rond, het ek gaan rondkrap, vir goed wat ek nog nie voor en juist op hierdie program gehad het nie, so hulle is uniek, en baie van hulle baie mooi, uh, bring memories, memories, memories. En uh, die eerste ene is, wie onthou hierdie? Hey, Paula, van 1963. En ja, die mense wat het sing is, Paul and Paula. Kom ons luister. Hey, hey. ek dink hulle sing vir elk ander, hy sing, uh, hy sing Hi Paula, en sy sing Hi Paul, nou, uh, ek is so bly om te sien, Hanlie, jy is ingeskakel, dan weet ek sommer als verloop recht, ek weet jy is in my waarskerie oomlik, as hy iets fout gaan, baie welkom by vanmiddags uitsending, en ek uh, hoop jylle geniet die program, uh, die volgende ene is Emile Ford, and the, and the Checkmates, uh, nou ja, uh, die liekie is uh, Why do you what nie nou, <laughs> uh, What do you want to make those eyes at me for dis wat sy doen sy maak vir my oogies kom ons luister na uh, Emile Ford en the Checkmates en nou, dit is die een wat hulle sing die sy doo-wop, da doobie-doobie, is altyd die achtergrond groepie gewees. Uh, en dan, uh, eh, oké, okay, wat het ons nou volgende? Ek sien Judy, jy is ingeskakel, baie dankie. En uh, ja, die selfde Louisa, uh, daar, uh, jy het gesê, jy is ingeskakel en baie sterkte vir jou op hierdie dag. Uh, ek weet, dis nie een lekker ene nie, maar... Uh, ek hoop die muziek help daarom so bykie. Nou kom ons by The Highwind, Highway Man, of ek dink is die Highway Men, en hulle sing vir ons, uh, eh, en, just, ek dink julle het hom ook langklaas gehoor, en julle het al vergeet van hom, maar julle gaan hom nou onthou, die oomlik as ek hom druk, gaan julle, ah, my wereld, ja, dit is Gypsy Rover van The Highwaymen. MUZIEK stikkie is sommer, is seker maar net die highwayman, wat <laughs> met een groot lorry daar voorbij gereid het, ek weet nie. Maar uh, ons het net nou weer een van die highwaymen, en uh, ja, ek sien, uh, uh, Judy, jy sê, jy het uh, vanochtend sommer so lekker uh, mini reunie gehad, daar in Pretoriase wereld, ne? Jy, Irma, Pita, Piras, uh, of wat? Ja, en uh, ja, lekker vir jylle uh, wat so na by mekaar bly. Ons het een keer elke vijf jare reenie, jylle kan sommer elke week in hou. Um, ons uh, stap aan en hierdie ene, joh, as kind het ons om altyd lekker saamgesing, het was my uh, skreeuwsnaakse liekie, en uh, dis ook seker die laaste keer wat ek om gehoor het, is toe ek kind was, ek weet nie wie van julle kan vir Lonnie Donegan onthou nie. En die enigste liedje wat hy ooit voor bekend was, is natuurlijk Mileman the Dustman. He wears the Dustman's hat. Enzovoorts. Hier kom hy. Oeps. Now here's a little story To tell it is a must About an unsung hero That moves away your dust.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 Ek sien jy sê, ah, my old man, jy onthou hom daarom, ne? En ek, ek, ek glo nie veel van die ander sal hom onthou nie. Hy was een bykie, jy weet, eh, uh, ek weet nie, <laughs> dit is nie eindelijk die tijdse muziek nie, maar ons het om gereeld geluister. Nou, wat wil ek sê? Uh, ek sien uh, Susan daar van Amersfoort, Susan Jacobs, jy sê jy is ook ingeskakeld, nou ja, geniet het, moet nie net inskakel, nie gesel saam. En uh, ons luister vervolgens na Regie Nelson en die ou sing vir ons, Hello. Mary Lou, 1961. Jo, klink so lang terug, en eindelijk was het maar eergister gewees. <laughs> Hello, Mary Lou, goodbye. dit is gesing dier Ricky Nelson. Nou ek, nou die dag het uh, Kiewit ja, van Hentiesbaai vir ons vertel, dat, uh, ja, dit is een feit, ne, dat die muziek van die vroer vroer jare, was allemaal hier so by 2 minuut, 7 secondes, hier so is O, oh, nee, oké, okay, dit, ja, 2 minuut 7 secondes, 2 minuut 2 secondes, enzovoorts, enzovoorts. En hoe later dit geraak het, hoe langer het die liedjes geraak, en ek sien, uh, ja, ek het hier so 1 van 6 minuut, en uh, so aan. So, die gemiddelde liedje dees daar is ver oor die 3 minuut, 3 minuut 20 secondes, daar rond, uh, waar het in die verlede die ou, ou liedjes, voor 70, voor 1970, was allemaal onder uh, uh, 2,5 minuut eh, daar rond. Ok, die Roy Obersen, hy is die man wat volgende van ons gesing, ek weet nie of het een ander liekie is, en of het hierdie een is, wat hy saam met Kiki Dee sing nie, maar kom ons luister, hy sing Only the Lonely, ek dink hy sing hom alleen, ja, kom ons luister, Roy Obersen. Dun, dun, dun, dun, dun. Orbis en ek weet hy was uh, bekend vir sy octaaf range. Hy het een hele paar uh, octave eh, het hy dan uh, kon hy bereik met sy tenoorstemmiekie of stem. <laughs> Volgende, Johnny Telotsen, Johnny Telotsen en uh, ook baie oud, baie gewilde ene gewees op sy tyd, hy sing poetry in motion. When I see my baby What do I see? Poetry Poetry in motion Poetry nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much Johnny Tlotsen daar met Poetry in Motion uh, ja, dit is ook uh, ek dink hy was 61, 62 maar uh, ook baie gewild in sy daar nou hier sal julle nou sien hoe diep het ek gegrawe uh, jong, dit is nie sommer net een oornag ding om so <laughs> uh, uh, uh, speellys op te stel nie jy moet gaan soek en jy moet gaan rondkrap enzovoorts. En uh, uh, nou, die een wat eh, is daai tyd toe ons op die grense was, sou hy eindelijk goed inge, uh, in, in, in, uh, ingepas het by ons seensa op die grens. En uh, eindelijk het was hy oor CC, li, uh, ja, Likie en Groepie, uh, en uh, bykie meer na die 50ste kant toe, toe als nog zwart en wit was, die groepie sy naam is die Shirelles, Shirelles, ja, en die liedje wat hulle vir ons syng is Soldier Boy, ook onder drie minuten, so dit is een baie ouwe jene, hier kom hy. Soldier Boy, lekker enigie daar, en uh, ek sien jy, Jeanette, Meijer daar van Hentiesbaai, ek sien jylle is ook ingeskakeld, jy en Kiewiet seker, ek hoop jylle geniet wat jylle hoor, en uh, ja, Hanlie sê, mooi muziek, sy geniet, kom ons stap aan, en ons kom nou by Nielse Daka, wanneer laatst jylle hom gehoor, uh, alhoewel, dit is nie so baie ou in hierdie nie, soos al die ander wat ek speel, uh, vandag nie. Uh, eh, Nielse Dake sy liekie wat ek vir hom opgesit het is Kellen the Girl. Kom ons luister. lekker, Calendar Girl, like my hate a girl vir elke maand, dwars dier die jaar, Neil Sedaka, wat van ons daar enig sing, en nou die Beach Boys, die wat strand ookies, uh, <laughs> en die, en, ek het eh, net nou ook een van hulle ewers op die program, ek weet nie of ek by hom gaan uitkom nie, maar hy is daar aan die achterkant, uh, hierdie ene is Sloop John B, langklaas gehoor, hier kom hy. MUZIEK We come on this loop, John B. McGrath. Boys, lekker lekker surfing atmosfeer wat hulle vir een mens skep, elke keer wat hulle opkom. En uh, ja, Rina, Rina Foster daar van uh, uh, Bethlehem, ek sien jy uh, verteenwoordig Bethlehem vandag en uh, dankie dat jy ingeskakel is, ek geloof jy geniet die program. Uh, en uh, ja, jy is bykie jonger, uh, so ek weet nie uh, of dit nog steeds geld in jou geval uh, dat die 60s en die 70s die beste muziek ooit was nie, maar uh, ja, ek geloof so. Uh, ok, die volgende ene gaan ons luister na Ray Stevens. Weet nie wie van julle kan om onthou nie. Hy uh, sing vir ons uh, iets wat baie waar is en eh, jy moet net jou oog oopmaak en dit in een ander licht sien. Hy sê, everything is beautiful, hoekom nie? Hang af hoe jy daarna kyk, sê ek. Jesus is great. like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds. We must let our thoughts be free. every hour that passes by, you know the world gets a little bit older. Hey. Tuesday. beautiful en dit is wat Ray Stevens sê en ons kan nie met hom strijd nie. Dit is net soos hy daar sê. En uh, ja, Rina, sorry man, ek sien jy sê jy het met die muziek groot geword. So uh, ek het uh, eh, bykie gemisjudge. <laughs> jy is gewoond in hierdie 60s, 70s muziek. En uh, dan ook Susan, sy sê sy geniet het baie. Die muziek is vir haar besonder lekker vandag. Uh, volgende op die speellys, uh, die Everly Broers, en hulle sê, walk right back, this minute. Thank you. sê, walk right back to me this minute. En uh, ja, uh, ek sien Susan sê daar, so sy, het, uh, sy was volgend dier, uh, waar is dit, Hermelo toe, en uh, toe kom sy daar op een plekje af, wat vet, uh, of nie, nie vetkoek nie, uh, koeksusters maak, en sy sê, hulle is daar, is 40 rand vir 2 dozijn, sy sê normaal weg betaal sy 30 rand vir 1 dozijn, Nou, uh, ja, ek geloof dit is een bargain, maar uh, dit sit ook heel wat aan hier om die jippe. Mens moet uh, eh, jou self dophou, sy sê, sy steek het vast self weg. So, uh, ja, dat sê, <laughs> ja, uh, dit sal nou ding wees, as sy oor vier jaar achterkom, my wereld, dis waar ek het gesit het.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 Big John. Big John. Big Bad John. As hy slim vir my of hy een gemene mannetjie was, hierdie Big Bad John, en uh, Jimmy G, Dean het ons alles vertel van hom, nou ek sien Joy sê, hy het altyd die vluit ding gespeel, as jy in die kombuis ingaan en daar is nou ja, beskuitjies of iets in die kas, dan die oomlik wat jy in die beskuit uh, of in die kombuis ingaan, moet jy vluit, dat die ander kan sien, <laughs> jou, jou mond is bezig, jy kan nie nog uh, beskuitjies of dan koeksisters vreet, terwijl jy daar binnenkant is nie. En uh, Joy sê, sy het ook so lang klaas, hierdie Big Bad John, liekie gehoor. Uh, is nog die tyd vir die uh, van die spot nie, ek het vandag twee kortiekies, oh nee, die ene kie is kort, is sommer net een grappie uh, van Pietman self, en dan die ander ene, eh, met spies en plesie het my so baie uh, stories geluister, en meeste van hulle is vertel dier amal, behalwe dier plesies omself. Nou, vandag sinne is een wat dier uh, uh, plesie uh, vertel word kom ons luister na Dance On van The Shadows en hulle was ons uh, eh, Cliff Richard sy achtergrond band of nie sy achtergrond band nie, uh, sy, sy band wat vir hom gespeel het van haar optree. Hier is die Shadows. Dance On is die liekie. Dance On Shadows met Dance On en uh, man, dit was lekker, lekker dans muziek daar gewees, die instrumentele uh, muziek, en soos ek sê, hulle was uh, <clears throat> Cliff Richard sy uh, orkest wat sy muziek gemaakt het. Mm, my stem word vannig droog vandag. Nou, uh, ja, ek sien hier so Joey uh, noem iets van die Smurfs, of die, wat, van Smurf. Uh, dit is uh, Hannes Smit, wat uh, ook syng, en hy syng What Am I Living For, uh, wat sy aanvra, maar nou, ja, dit is ongelukkig, stel ek hierdie program al op, drie, vier dae voor die tyd, en uh, so, ek, ek kan nie terwijl ek bezig is om uit te saai, vannig die ding opsoek en om dan op die licht sit nie. Uh, daar is sulke programme wat die, die mense gereed sit vir requests. Uh, miskien moet jy daar gaan vraag, uh, Joey. Uh, ek seker hulle sal vir jou, jou, jou uh, plaat kan speel. Nou, um, stap ons aan, ons sal nog so een indruk, voordat ons by uh, die van die spots kom. En hierdie ene is, ek het ons gesê, daar kom nog ene van die highwaymen. En hierdie ene, is, uh, eh, luister, wat ons nou gaan luister, is Michael Rowe, The Bode Show. Lekker luister. Highway Men, en hulle sê Michael Rowe, The Bode Show, en ja, ek het pas gehoor van uh, ons birthday girl van morgen, uh, eh, Elsa, Elsa um, Wessels, daar van Gordons by Strand Wereld, en uh, ja, sy sê, uh, dankie vir die uh, goeie wense, en dat sy die program geniet. Uh, lekker man, en uh, nou, ek dink ons moet uh, die funny spot sommer hier indruk en uh, om luister, die eerste ene is dier Pietman self wat vertel van een uh, dam die rond en uh, die ander ou het fout gevind met hierdie hond wat 10.000 rand kost, kom ons hoor wat sê hulle oor die hond. Uh, Ek het eh, ek het ook 'n mooi storie gehoor oor 'n hond wat ek raak gelees het. Hy het ook so gebruik oor 'n hond en eh, maar as 'n jaghond. En hulle loop jag maar ganse en kolganse en so nou is hulle daar teen 'n rivier. Maar meer 'n dam tipe ding. Nou skiet die man, hy wil nou vir sy vriend wys hoe goed is die hond. Hy sê ook die, die, die hond was hom nog nie 7 pond hier, dit was hom nou meer vir dag. Sê daar dit is 'n 10000 rand se hond. Nou skiet die ou uh, gaans en die gaans val binnen die dam en die hond hardloop boop die water en hy loop al die gaans so in die draai en hy kom weer so op die water terug. Toe sit sy vriend so, sy spanielkie leeuwt nou hier, die soop nat. Want hy het ook nou sy gaans loop af, maar het so, hy sê 10.000 rand vir so hond, hy kan nie hier swem nie. Ja, en uh, ja, mens betaal nie so baie vir hond wat nie is kan swem nie, al loop hy dan op water. Uh, die volgende ene is uh, eh, Plessie, van Spies en Plessie wat vir ons een baie tragische story vertel, hy vertel eindelijk twee stories, die eerste ene, eh, maar die tweede ene is die tragische story, of nee, die, ja nee, sorry, die hele ene, gaan oor die tante, maar nou, kom ons luister, hoe vertel hy? Ek het ons net onvertelbare stories, want kijk, hierdie program het jy allemaal lach, maar myne is smart. Ons moet een aand een program maak met net tranen, weet jy. Ja, ek kan nou begin, ek sal, ek sal nou vir jou begin. Hoor my daar, jy Ja. Jy weet, ek, ek sê jou nou, ek sê, ek sê nou een traan by jou trek, jy wil jy weet. Ek jou vertel, ja. Ek, ek, ek, ek, ek sê jou vertel van, van, van my groot ontmoeting met Anna en die dood. Dan sê jy, oh, dit gebeur met my, Jan, ek lig nie vir jou nie, hierdie Anna. Anna en haar male bleek oor in die rivier, nou, nou sit ek rustig, jy weet, het is somer en is lekker, en alles gaan goed, die volkies sing, hier kom Anna en haar ma. Nou, ek ken jy blamage? So alfa. Nou, is een wit pudding wat ja. drill is, Jan omraak. Nou, nou, nou Anna het een rokkie aan wat nou te klein is vir haar, nou, as... Haar is, jylle lijf is, is nou blamage. Is, ja, nee, ja, ja. Ja, kyk, kyk, die, die rok hou haar nou tee hier in die middel waar het moet toe wees. Maar waar het nou uitpeel, dan is het so, maar laat ek nou, nou, nou, hulle sê, hulle te stervende, ek moet hulle vat. is nou al geleentheid dorp toe. Nou is ek so half beskroomd, want, want jy weet, daar is nou soveel goed wat, wat sigtbaar is, dat jy nie wil nie sê nie, jy is te skam om nie te sê, nou, nou sê ek goed, ek sê hulle vat, nou het ek net die trokkie op die plaas. Nou die Japanees wat hom uitgedink het, het goed genoeg, is een goeie trok maar dit is nou so halfvraag baksteen achterop, en ek sê nie, maar goed, ek sal dit gauw vat, maar daar is die tyd nie, want dit is nou een sterfgeval, en dit sal gauw oorwees, meneer Plessie, dit sal gauw oorwees, ons, weet, nou goed, ek sê vir Matthewis, laai gauw paar baksteen af, daar is nie tyd nie, nou is ons die halfvraag baksteen, sit ons drie voor, nou sit haar ma daar aan die andere kant, van die bakkie, mm -hmm. so twee voet, nou sit Anna, nou dan sit ek. Amper jy nie laas die doodplek. Nou, nou ek is nou, ek is nou hier diskant in, jy sien. Maar nou, ek, dis nou moeilik om te beduie sonder om snaaks te raak, maar nou, nou het Anna, sit nou so weerskante van die geer liever sien. Die, die rathefboom is nou met permissie gesê nou tussen Anna se knieën. Ja, goed. ja, ja, ons ruim ons nou. Nou jy, jy, ja, nou jy weet ons nou waar is tweede rat. Nou goed. Ja. Nou, nou ry ons nou begin ek eerste rad hy is nou, hy is nou boe en veilig nou ry daar so'n stukkie singplaat jy ken ons uit para by die plaas nou is ons daar weg en jong nou dan begin die wiele op die singplaat pad en dan vat die vere so'n bykie van die ding weg en dan uiteindelik dan drill ons hier binnen nou jy weet Anna sy rokkie het nou opgeskuif hy sit hier en nou sien ek hierdie bibberende vlees van Anna hier om die keer liever en ek is in eerste rat, ek kan nie uit nie, jy sien nou nou sit jy en dan maak jy nou maar oor toe, jy weet en dan vat jy die keer liever en dan weet jy amper kruis jy, jy, jy, jy seer ook jy is in sek nee, ek kan nie met soveel op holster die kruis nie seer nie, maar in geval nou so gaan ons in die begin haar ma aan die ander kant, want ons rein nou na die sterfgeval doen Nou begin haar ma vertel van hoe hulle sterwe. Nou Jan, hulle sterwe allemaal moeilik, daar is niks gelukkig soos een hartanval of iets, en dit is lang. En allemaal sterf nou met een gesangvers op die lippe. Gesange wat ek nie ken nie, jy weet, sommer so'n Hollandse sin, jy allemaal Hollands ook, dit was hulle laaste woorde, maar kan jy nou voorstel, ons rui nou na een sterfgeval toe, daar klink die dood woord vir woord. Hier sit Anna's vlees en bibber. Die ene lewe. Hier sit ek, en die trok labor. Ek bedoel, want ek kan die ding nie weer terug sy derde raad toe nie na so skoop of skoop. Ja, in elk geval. Nou is ons met die story, is ons nou weg. En uiteindelik, dit is nou weer so plot wat die man nou sterwe. Nou sit ek op die stoep en is warm en is nou nou in die marag, jy weet, naderhand en ek wacht en is ure wat omgaan en jy weet, is die soort van daar wat die vlie is te lei om te vlieg hulle stap soms so rond en die koffie is reins en hier sit jy, hier binnenkant sterwe die oom, sy, die vrou wat om oppas sê, nou goed sy gaan so lang vir die begrafenis goed koop, maar die oom is nou nog nie dood nie. Hulle sê vir my, ek moet hoor dat hy nie stik nie, binnen in die huis is Anna en haar ma bezig, maar goed, nou sit ek hier ten die muur nou tussen hierdie lui vlieë, jy weet. En daar begin die ding hier binnenkant. En daar is wat so klink. En dan sê jy vir oor hulle pa, dinge gaan nie goed hier nie. Want hulle het nou vir oud aan Sanne gevat en het van haar nou gemaakt een huishulp. Nou begin ek, al, jy weet die gesprek met oor hulle pa, begin my nou interesseer. Ek sê, dit is een story van smarte, want nou, mm. nou sy bezig, kom ek naderhand achter, om boodskap, die ou sterf nou so, hy is nou die vinnigste oorkant, nou moet hy vir die mense oorkant boodskap bevat. En sy gee hier diskant, en sy gaan aan, en toe naderhand toe begin sy praat van Anna. En sy begin nou vertel wat Anna aanvang. Nou moet ek jou sê, dis iets om na te luister, want Anna is, laat haar nie onbetuig onder die manne van die rivier nie. En nou, en Anna hoor het daar binnen in die huis en Anna trek los. Die uiteinde van die saak is om een lang story kort te maak, hulle is na daar uit, want nou wil Anna wil nie, he, hulle moet voor die stervende, moet hulle nou te veel sê nie, want hy gaan nou oor hulle man, wat verbrand het met die eister, gaan hulle vertel oorkant. Nou staan hulle onder die vijenboom, ek is achterna, nou staan ek en luister na Anna's sondes, en tis een stik, tis een stik die oom, en toe is alles nou voorbij. Nou Anna het nie kaas gehad om een ding recht te stel nee, ja. of te probeer een bykie nou, nou, nou rui ons aan vierder aan terug, jy sien. Nou en, en toe gebeur aan nou my iets poëties, want ons het die oom met gestik, ons het om omgekeer en alles. En toe sê die tanny daar, als sit sy so, jy weet, terwyl Anna hier tussen ons bibber sê, sê, o, hy het vir my so mooi stil gesterf. Dat een mens nou moet sterf, moet gesang soveel op as sy lippe. En sy haal aan. Dit is vir my nou my soort treurige goed wat met my op die plaas gebeur. Ja. Maar is daarom nou achter die rug? Daar kom weer, en kyk toe ons afklim. toe ons afklim, toe kyk Anna my so, en sy sê vir my, ja, jy het nou miskien vandag te veel gehoor, maar ek bly net die oorkant. <laughs> ja, net ingeval jy nie goed genoeg geluister het nie. Anna is nie so, uh, wit soos sy of so uh, rein soos sy voorgie om te wees nie uh, jy weet die kamer gap kom vat nou Tommy Rowe een wat ons baie baie in matriek gedaans het is Tommy Rowe en uh, ek dink hy was die ginsteling in 1970 gewees. Ons het, meeste van ons parties, was Tommy Rowe parties gewees. Uh, en hier sing hy vir ons, Sheila. Sweet little Sheila, you'll know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, oh, oh, oh, I feel funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, oh, oh, oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together, man. This little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane little girl, that's my little Sheila, man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride, ow, ow, ow, ow, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear, ow, ow, ow, ow, I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. Friday in die achtergrond, Tommy Rowe, baie gewild in die 1970s gewees. En uh, toe kom ons nou by Frankie Valley and the Four Seasons en hulle sê Big Girls Don't Cry. Ek het altyd gedoog Cowboys Don't Cry, maar kom, ons luister. Uh, ook een baie, baie ouwe ene, hier gaan hy. On the air, everywhere. This is more of your favorite songs right now, right here. ene dag, The Girls Don't Cry van Fra Frankie Valley in the Four Seasons. Uh, ek sien, ek gaan daarom vannig genoeg dier die lys. Uh, Lyk my, ons kan het dalk, dalk, net, net maak met die muziek wat nog oor is. Uh, die volgende ene is Without You en die persoon wat het sing is Harry Nilsson.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 Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Nilsen uit volle bors sê hy, hy kan nie lewe sonder haar nie. So as sy nie daar is nie, uh, dan wil hy nie meer lewe nie. Harry Nilsen. En dan, uh, ja, ek sien Corina, Corina van der Linde, ek dink jy is van die kaap, ne? Uh, jy is ook ingeskakel, baie dankie daarvoor, ek hoop jy genie die program, en dan uh, op die ander WhatsApp het ons vir Monika gesê, Monika wat ook nou ingeskakel is en uh, saam met uh, eh, Kaboos, Kaboos of Kobus dan uh, van Heerden en uh, dankie dat julle ingeskakel is. Ek hoop julle geniet die program en uh, ons stap aan en ons kom nou by wat sal het wees, Rod Stewart, kom ons speel om volgende, hierdie ene is die Royal Guardsman, en natuurlijk, die een wat hulle voor bekend is, Snoopy versus The Red Baron. Kom ons luister om. Nou After the turn of the century In the clear blue skies over Germany Came a roar and a thunder man had never heard Like the screaming sound of a big war bird Up in the sky, A man in a plane, Baron Von Brick, talking was his name. Eighty men tried, and eighty men died. Now they're buried together on the countryside. Ten, twenty, thirty, forty, fifty or more. The bloody red Baron was rolling up the score. Eighty men died trying to end that spree of the bloody a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the Baron shot him down. Curses foiled again. 10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red Baron was rolling up a score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red Germany. Well, 10, 20, 30, 40, 50 or more, the Bloody Red Baron. Ja, want nou, <laughs> wie sal nou dink om so'n story by mekaar te sit, dat Snoopy is die eh, uh, eh, hoentie, die hoentie van uh, die Peanuts reeks, wat altyd so boop sy kennel le, en dan die Red Baron is een baie bekende uh, vlieg of uh, pilot gewees in die oorlog. Nou, uh, hy sit hierdie twee aan mekaar en uh, ja, is net skote wat gevier word en <clears throat> ja, kom ons luister nou na Rod Stewart en die een wat hy vir ons bring is in 1965, uh, nee, 75 ene, ja, 75 en die lekkiese naam is Sailing, uh, wat is sy naam, wat ek nou gesê het, Rod Stewart, hy is die, die mannelike Bonnie Tyler. Kom ons luister Seiling van Rod Stewart. I am sailing, I am sailing was Rod Stewart gewees en hy is bezig om te seil van 1975. Nou, uh, uh, ja, ek uh, sien Alida, jylle is ook ingeskakel, ek het gedink jylle sal wees en uh, jylle moet die muziek geniet. Ek uh, geloof jylle allemaal geniet het, want jylle is so stil. Ek hoor niks van jylle nie, ek sien niks nie en uh, niemand wil saamgesels nie. So, uh, dit moet maar wees dat jylle bezig is om in die naweek moed in te kom, kom ons hoop so. Uh, uh, <laughs> nou, eh, die volgende ene, ons het net nog geluister na die uh, Beach Boys, toe hulle vir ons Sloop John B. gedoen het. Nou, hulle is nou weer hier so, en hulle gaan hierdie keer vir ons, gaan hulle vir ons sing van Barbara, Barbara Ann, Uh, kom ons luister, Beach Boys. Beach Boys. Barbara so I thought I'd take a chance Bobberin', Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann, Barbara, Barbara Ann, Barbara, Barbara, Barbara Ann, Reverend. Ba ba ba ba ba ba As hy lekker daar met die see in die achtergrond en uh, ja, as ek jou eh, tenminste net jylle voete kry om te tap, dan weet ek ek is al 50% na jylle uh, eh, om jylle in die uh, naweek moe te kry die naweek is op handen mense jessie um, kom ons luister na die BG's en hoe diep is jou liefde While the others are talking, we're already playing the music. This is the radio station with more ears than listeners. Deep is Your Love, BG's. Nou, um, volgende is Sweet, of partij mense sê This Sweet, en die liekie is Fox on the Run. Kom ons luister. Your non-stop radio station. stop hy sommer so skielik, dit was The Sweet, en hy het vir ons gesing Fox on the Run, ek hoop jy het om geniet. Jy het achtergekom? <laughs> ja, nee, daar was een fout gewees, dit was eindelijk Elton John, ek het net om ons gesê, hy gaan uh, <clears throat> bykie later, hy het vroeger vir ons enige sing, en ek het vroeger, uh, eh, uh, eh, I mean, ek het toegesê, hy gaan weer vir ons ietsie sing, saam met Kiki D, en dit was daar ene, Breaking Your Heart, Don't Go Breaking My Heart. Uh, Fox on the Run, is die een wat ek aangekondig het, maar, uh, lyk my nie, julle het achtergekom nie. Ok, kom ons speel om dan nou, hier kom hy, The Sweet met Fox on the Run. Fox on the Run. How about Sweet, Fox on the Run, <laughs> Columbo on the Run, a big record. on the Run, hierdie keer was ek recht gewees. Het was Fox on the Run, dier een suite. Ek weet daar is een ander liekie met precies die naam, ook Fox on the Run. Kan nou nie uit die vuist uitdink wie om uh, sing nie, maar uh, ok, uh, <clears throat> ek probeer dier hierdie lijst te kom en uh, gevolglik gaan ek sommer dadelijk terugloop daarna happiness toe, Helen Shapiro, Sy sê Walking Back to Happiness. Lekker luister. but it's true What loneliness can do Since I've been away I have loved you more each day Walking back to happiness happiness I shared with you. Heinzie, Heinzie Kroenje daarvan, Zastron, of Zeres, sorry, krak altyd in mekaar met die twee Z-plekke, en um, ja, ek sien, jy is baie stil vandag, en uh, dan die ander een is uh, uh, die klompie Pieterses, daarvan Boksburg, uh, Corneels, en Lorraine, ek glo jylle luister, maar uh, ja, jylle sê nie so nie, ek weet jylle luister, en Motti de Kok, en uh, Elizabeth de Kok, jylle amal, een lot van George, en die een lot van um, Heilbron, nee, ja, Heilbron, is waar uh, uh, Elizabeth is, en, en Corneels hulle is van uh, Boksburg. Uh, ek geloof jylle luister, anders te, ek sal na die een ding, sal ek vir julle uh, die potgooi opzit, vir die wat nie kon inskakel nie. Kom ons stap aan en ons kom nou by uh, wat? Oeps, hierso. Kom ons luister na Dylan Grace en wat die twee van hulle vir ons gaan sing is Leaving It Up To You. Ek kom hier. I'm leaving it all up to you. You decide what you are gonna do. reis. Hulle het ons ees vermaak met Leaving It Up To You en ek het nie geweer die ander deel is sommer ook rug aan rug op die plaat gelas nie. Nou, uh, by City Rollers, wanneer laas het julle hulle geluister en ek glo, uh, ja, ek beter hulle die laaste ene maak voor ek by die laaste twee in een rij kom. Hier kom by City Rollers 1975 en uh, Bye Bye Baby. If you hate me after all I say Can't put it off. Just gotta tell her. so moet ek daai in een kort knip, ek hoop jylle die program vandag geniet, as jylle het, sê asjeblief so, dat ek weet wat jylle van hou, dit is jylle program, en ek stel hom vir jylle op, jo, lyk my die einde, kom net betijds my stem, <laughs> wil nie meer uh, vir die rest, ek dink is die salt and vinegar chips, wat een mens eet, dit, dit, dit, uh, uh, sit in jou keel, en het maak jou, heel vreeslik droog. Nou kom ek by die afsluiting en uh, ja, uh, met die tweene rij en ek bedank julle hartliks vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat amal lekker saam geluister het. Ek weet die tweede op uh, Skype het elke kort kort vir my gesê hoe geniet hulle vandag sy program.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 Ek herhaal om 072 541 0-3. Right. Uh, nou, ek gaan nou afsluit met die uh, twee in een rij en hierdie week sal dit wees, kom ons kyk, die eerste ene sal wees uh, If You Leave Me Now van Chicago en dan uh, die heel laatste ene kom ons maak het uh, een vir Joy, Joy Swartley, Swartley, daar van uh, Amerika, uh, sy like van Cliff Richard, so dit sal Lucky Lips wees, die is die twee. Nou, dit is tyd vir my om af te sluit, ok, kom ons uh, uh, wens julle een uh, lekker week verder en een lekker naweek en uh, tot volgende week met my ander program, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande, en bye for now. Thank you. lips